Cleptai cae alec truon. EISTINA eis tina oician eis uden men allo heuron, monon de alec cae tuton labontes apelagesan. Hode melon hup auton EDETO hopos auton apolusosin. Legon chresimon he auton tois anthropois einai, Nuctor autus epita ta erga egeironta, hoide hupotuchontes efasan, ala cae diatuto se mallon thuomen, eceinus gar egeiron hemas uc eaes cleptein. Ho logos loi hoti tauta malista tois ponerois enantiootai, hatina ton chreston estin evergete emata,